isanganiro nk'uko mwabyumvise n'umwanya w'ikiganiro karadiridimba ni akana kajya ikiganiro giha akajyo n'akanya barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe muterere mu kubaka kino gihugu camavukiro umutiro uno munsi tugaruka kuki uno munsi tugaruka cyane cyane mugire icyo mutubwiye ku n'umukuru w'igihugu aho yari ko yugurura umwaka Eh, niyo nkuru hama itelefone zikaba zuguruwe kuva uno mwanya ni ukuvuga inyuma y'umukuru w'igihugu murashobora guca mutangura kwakura mutubwire uko namwe mwakiriye iryo jambo mubyeyi abana bawe turi ngaha kubyemeza igikomeye tugaruke hari hano muri studio nkuko nabimejeje kubibashikiriza hari kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politike igitega aho mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi hariko yugurura umwaka w'ubutungane wa bibiri bibiri na na na kabiri mirongo ibiri na gatatu Evariste Ndayishimiye yasabye yuko abacamanza bamufasha gushira hasi abiyita ibihangange mu gihugu muri iryo jambo kandi nk'uko mwagiye murabyumva umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yamenyesheje ko atacitwa gutembagaza ubutegetsi kizosubira kuvugwa hano mu gihugu cy'u Burundi nayo ngo ibica byose ku neza y'abanyagihugu ngo azobyifatira mu ntoki ubwiwe reka mutegabiri rero Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu n'amatelefone ababwiye ko yuguruye mu kanya duca namwe tubaha akanya uri umuntu usoma bibiriya ntiwakwigira igihangange ndababwiza ukuri ntiwakwigira igihangange kuko imana irashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyana n'umuryango wose abantu bagasigara bariyumvira igicumuro wacumuye bakakibura ibihangange rero usanga nk'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega igihugu kirimo kiratoha n'abaciye atoha aho kwemera akicisha bugufi agaca yigira igihangange je ndakomeye ubu nta n'umwe akivuga mu gihugu nta mategeko akivuga je nije ntaga amategeko bacamanza mu bamfashe mwezi aca afata ingingo aca atora ingabo zijya kurwanya maconja none maconja atagira ibyo hari icyo ari kuba yapfuye atabaye umwami maconja yapfuye atabaye umwami mugaye yibaza ngo ko ari umukwe w'umwami azoma umwami kandi umwami ntaca atari yaramuhaye yamuhaye umukobwa amuha intara aratwara mugabo nkaguma avuga ngo nkeneye ijya ntebe yawe ba maconja ntibasubize inkota mu bwubati ibibonye gutyo irazinduka mu gatondo ka kare kugira ngo yibutse abaza kubaga ntibabaga isake baca babaga intama iraza irakubita amababa ngo burakeye turya ya ntama uh, intama ikirikagura isake irasubira kubita ya mababa ngo burakeye turya ya ntama aha intama birabyumvise irumviriza nayo ikiva ngo ngo mongo yupo erega bukeye baciye barya ya sake abo rero baza baribikisha bavuga utuntu utujambo barababwira bati neva amaze guhura n'ibikomeye byinshi utwo ni ubusa utikura umugabo utonda imbere yiwe ntihagire umuntu asubira kuhahamura rero ndabwire mu burundi ntihazopfa hasubiye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi ntihazopfa hasubiye kuba ingwano emwe na sogokuru yabivuze imana niyo cabona abantu bose barotera inabi uburundi ubu turinjiye mu nzira y'iterambere umuntu wese arotera inabi uburundi adashaka uburundi buba igihugu cy'amata n'ubuki esheke yamaze kuyironka nabarayandika tuvuga ngo turondere ifumbire ugashaka guca uyinyegeza ntuzobishobora tuvuze tuti dukeneye igitoro kugira bizinesi ikogwe ukavuga ngo nakizibira ntuzobishobora imana niho ntabari batawe ucika inkokora ngo ntibishoboka ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cyabonetse kandi bigisubira inyuma banka bemera igitoro ntabwo kukifatira mu ntoki hariho abadandaza bari bafashe ingingo yo kuza barayinyegeza nabibonye byose umwenegihugu abuze ifumbire nzobaze umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi bepeyaye aho uri hose ubimenye mu ntara yawe hari umurimyi yabuze ifumbire niwe uzobiriha uzombwira igituma wayibuze eh, aho mwahereye mwicara ni kera kandi muhemberwa erega muhembwa byamukorera bene gihugu ibibazo byose narababaye ngiye mbona abantu babonye n'aho bajya kwigurira isukari ngira ngo bo barabemereye ngira ngo barabemereye aho niho usanga batarabemerera nzoca ndabemerera jewe jenyine ntigenda muyizane uza kubafata muce mumpamagara iyo abantu bagejeje kubikora bananiwe tuzovyikorera hanyuma basigare barapararangana je gusa asabye abajeje umutekano abajeje ubutungane inkozi z'ikibi zose ntagendwa asubira guhagarara kuduhagararako amategeko akore turabigere bitazoshoboka ndazi neza ko abajejwe kwivuna umwasi bahagaze neza abajejwe inyamiramabi bahagaze neza abajejwe ubutungane bahagaze neza none ngaho oh, tuzonanirwa hehe igihugu kirapanze ntagerere uzosubira kubaca inkokora mwumvise rero umukuru w'igihugu mu majambo yari karashyikiriza mwumvise yuko yashikirije ko utera ubwoba cyangwa gukanga umugenerale mwumvise ko yashikirije ko inkozi z'ikibi n'abandi bose bakoregwe ko ubutungane bukore akazi bujejwe hano mwumvise yuko umukuru w'igihugu yashikirije yuko haba ubutungane igisirikare n'abajejwe umutekano ngo bose bahagaze neza hano mwumvise yuko cyane cyane ibija bifasha umunyagihugu Ni David nkabampamagaye ndi Yotawa muri Canada. David Yotawa muri Canada. Sangwe ikaze David muri Canada iridimba y'uno munsi. murakoze cyane kumpa ikaze mhm. nkaba ndabashimiye no ku ntumbero mwahaye ikiganiro mm, murakoze cyane hari abavuga yuko batahuye nawe umukuru w'igihugu ari nacyo gituma namwe twabahaye akaryo n'akanya kugira namwe mutubwire uko mwatahuye rino jambo ry'umukuru w'igihugu mugire n'icyo murishikirije ko Allô, David Allô murantu ngo umenga biza biracika sinzi ikirere yuko cyifashe neza mm ubu ni sawa banyeretse ko ari sawa ego mhm. ego nari mvuze ati rero ijambo ry'umwuba wa mukuru w'igihugu twararikurikiranye mhm. twaragaragaje no gutahura ibyo twashoboye gutahuramwo mm. mbaze nemere yuko mu by'ukuri jyewe nkiyumva hmm. eh, narangiza ubwoba bukeye ntababa ngo nta mugabo wagira ubwoba narangiza ubwoba bukeye mhm. umukuru w'igihugu yavuze mu migani myinshi yaravuze yaratubwiye umugani w'amaconco hmm. atubwira umugani w'isake n'intama mhm. eh, Eh, yifadikiza ku bisomwa byo muri bibiliya mhm. haravugamo n'amajambo muri kahise ko Burundi iyo avuzwe ajya twibutsa ibintu twakiyemo aravugamo kudeta mm. hanyuma arangiza turemesha ndamushimiye kuri izo ndemesha yaduhaye yuko mu burundi atakudeta zizosubira kuhaba mhm. ntatembaga ry'ubutegetsi hmm. igihugu cyifashe neza igihugu gipanze neza mhm. eh, iryo ni ryo ryandemesheje nayo ahandi byari byanciye mu by'ukuri ibyo yavuze mhm. ni ukuvuga rero amaze gushikiriza iryo jambo abakurikira ibivugirwa kuri ku mbuga hwaniro arizo remediya sosiyo mhm. mwarabonye yuko hari byinshi byatanguwe kuvugwa hmm. mbega nkaba nibaza yuko bimwe bivugwa n'abatari abakunzi b'uburundi kubera bicivutu abarundi hmm. aho hari abatanguye kuvuga yuko inzego hari abatanguye kuvuga yuko indongozi zitakivuga rumwe mu bintu bijyanye no kurongora igihugu hmm. izo nyandiko zaratanguye gutembera hanyuma batanguye kuvuga yuko ngo hariho kudeta zoba zimirije ibyo byose bikaba byatanguye kuvugwa inyuma y'iryo jambo hmm. jewe rero ku ruhande rwanjye byo kurongora abandi byaje abaciye ku ntebe y'ishuri murabizi ni uko kugira ngo ubuzima bugende neza kugira ngo eh, abantu tworoherwe twaragiye hamwe muri siti turondera aboba abaduserukira kugira ngo baze barafata ingingo ku izina ryacu mhm. izo ngingo nazo ni mu ntumbero yo kugira zoroshe cyane zitorera umuti ibibazo twebwe nk'abanyagihugu tuba dufite ako niko kazi indongozi mbere mu bya minsi yose muri bya nkenerwa bya minsi yose aho ngiriye ko nk'umujyi w'isahira mhm. urabona nko mu minsi iheze igitoro cyari cyabaye ndanse mu burundi mm. ubwo rero indongozi twashyize imbere akazi kazo ni ugukora ibishoboka rwose kugira ngo twebwe nk'abanyagihugu dusubire nk'igitoro ubuzima bubandanye mhm. mwumvise kandi david mwumvise kandi ko umukuru w'igihugu yavuze ko atabazosubira kwidogera nyabona byose agiye kubyifatira mu maboko ubwo uko ibyankenerwa eh, by'abanyagihugu ari byinshi ubona nshobora byose canke ko bari kwaguha abo bikora hama bakabikora neza kumbure ntibaruhishe umukuru w'igihugu ico natahuye rero ico natahuye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu nuko abita ibihangange batakoze gutyo kugira ngo borohereze abanyagihugu ahubwo bakoze igihushanyo hmm. ivyo rero n'ivyo vyabaye no yabivuze umwuba umukuru w'igihugu yabivuze kubijanye n'umwatsi korohereza abanyagihugu gushyiraho imigabo n'imigambi kugira ngo umwavu uboneka ari mwinshi kandi udushikire mu gihugu cyose no ku kabeyi keza urumva bakoze igihushanyo uwo mwavu baraza ahantu barawunyegeza kugira ngo ubure yo ibuze ikizimba donke mm-hmm. ikakidandazwa ku mahera meza ni ukuvuga bakoze igihushane n'ibyo twebwe abanyagihugu tuba twabatumye mu kuduserukira ubwo rero nk'abantu mvuga ni ariko david gutera akamo n'ukuri turi aho nyine imbere y'uko mutera akamo turi aho nyine urabona umukuru w'igihugu yavuze ko atazosubira kwidogera abantu ibintu byose azovyikorera ariko mu gihe ico kintu kibaye mu gihe abo bokoreye eh, abanyagihugu batariko barabakorera neza gushikana naho umukuru w'igihugu ahaguruka ku bwanyu mwe muba hanze musanzwe muterera muri hanze y'igihugu kumbure experience yo hiyo ni niyihe eh, hashitse ibihe nkibi umukuru w'igihugu avyifatamwo gute canke abo bariko bakora ivyo ikibazo cy'igitoro ngomba ndacikurikiranire jye nyene ku bwanyu Mhm. ikibazo cy'umwavu uko nyine mm. ikibazo cy'inka zigwaye n'ibindi n'ibindi ni ukuvuga amazi aba yarenze inkombe kandi haba hariho abayobozi babijejwe haba hariho umuyobozi w'igikora eh, hari n'abandi yashyira mu bibanza kugira ngo bamufashe abaribo babimukurikiranira ntibaba bari ko baramukorera neza mm. amazi rero aba yarenze inkombe ikibazo rero gikomeye cyo kwibaza ni mbega umukuru w'igihugu ko ahanzwe na byinshi mbega izo dosiye zose azozishyira ku mezi wiwe azikurikiranire hanyuma azishoboye mhm. ariko ariko rero nsabe izo ndongo ndongozi hagati umukuru w'igihugu ko n'ukuri boshira ibindi byose hasi bagafasha umukuru w'igihugu Uhum. Mm-hmm. cyane ko imigabo n'imigambi myiza mm-hmm. ibyo nabyo biza mu korosha ubuzima bw'abanyagihugu mm. mu gutuma igitoro kiboneka mu gutuma ifumbire iboneka n'ibindi n'ibindi byinshi byankenerwa mu buzima bwacu bwa minsi yose mm. nsabe rero yuko ingingo ingendo yohinduka kandi vuba na bwangu mm-hmm. kubera umukuru w'igihugu arinza ajya ahabona agashikiriza ijambo nk'iryo ni ukuvuga wenyine yabonye yuko bigeze ku rugero atari rwiza na gato mm. nanze kuvuga rubi ariko ariko rero ndabasabe yuko bohinduka mm. ariko uh, david ego mu gatonya ko umukuru w'igihugu yabivuze yugurura umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo kabiri ushyira bibiri na gatatu ubu muratekanye kumbure ko ubutungane bwahora bwidogerwa n'abantu benshi bwabugiye guhinduka bukore nabwo ni muratsi ko yabwidogeye kera gushyika n'aho avuga ati ararira imbere y'abanyagihugu uno munsi murafite icyizere y'uko butungane kumbure bugiye guhindura ngira mwarabonye n'ingingo zimwe zimwe zikuraho abacamanza bamwe bamwe bagiye bigenza nabi bisubiza inyuma nta menshi haciye mhm. umukuru w'igihugu yari yaremesheje ikiganiro n'abacamanza mhm. umucamanza umwe niwe yigeze kubaza ikibazo avuga ati mwubaha umukuru w'igihugu ego mwifuza yuko imanza tuza turazica neza dukurikije amategeko ariko rero ariko iyo hariho abantu bitwa ibihangange hmm. babatera igisuri bababwira ati aho gucisha hariya urumva yuko bataca bigenga mu mwuke wabo hmm. nkaba nibaza rero yuko iri jambo ry'umukuru w'igihugu mhm. ari irya nyuma kugira mhm. ngo abo bitwa ibihangange bikosore mhm. ntibazosubire iyo ngeso mbi hanyuma b'inguvu aba nabo bajejwe guca imanza abacamanza kugira ngo bakore akazi kabo mu mwidegembyo no mu bwigenge nyabwo mhm. hanyuma bakore roduwa eh? mhm. bakore ubucamanza bugororotse jewe nibaza yuko bakore akazi kabo neza bigenga hanyuma bakora icyo bajejwe rero ndizeye mm. ndizeye mm. ndaremye mm. yuko ibintu bigiye kugenda neza gusumba hanyuma byimazeyo nkabanshimira cyane umwuba wa mukuru w'igihugu mm-hmm. wewe yarize iyo kuhaje korera abanyagihugu ibyo babatumye orohereza abanyagihugu hanyuma ibiciro ku masoko bigabanuke mm. igitoro kiboneke mm-hmm. umwavu uboneke ni ukuvuga abanyagihugu tworoherwe mu buzima bwa minsi yose ubuzima bayo Mhm. reka rero tumushimire david eh, mwumvise yuko nawe yaciye eh, ijya nino aranasaba mbere ashimitse ati arasabye abo bose babona yuko bariko bakora kumbure ibitaruranye canke ibiri hejuru bituma umunyagihugu atoroherezwa mu byankenerwa bya misi yose ati bahagarare mwumvise nawe yuko avuga ati arashigikiye umukuru w'igihugu kumbure ku ngingo yafashe ngo ribe irya nyuma ubwo butungane kuvuga abacamanza bakore akazi kabo ataguhengama nk'uko umukuru w'igihugu yabibasabye reka ndabibutse nimero urashobora kudurondera kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ni ukuvuga iyo nimero ni imwe uhindura irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe utanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kugira namwe mugire icyo mushikirije dusome duhana kuri no nturire y'uno munsi aho mwumvise ko twagarutse ku byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu yugurura umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo irindwi na kabiri ushyira bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'ubunyana ka nyanigwanya reka nibutse bariko baradutega abiri bari kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage neza na neza uca ujya ahantu handitse ko ati kumviriza iradiyo ikibiriraho canke en direct yuko turi mu kiganiro karadiridimba aho twagarutse kuvyashikijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi aho yariko yugurura umwaka w'ubutungane wa 2022 ushira wa 2023 mwarumvise bitari bike yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye yuko abacamanza bamufasha gushyira hasi abo bose bita ibihangange mu gihugu muri iryo jambo kandi yasabye yuko atacitwa gutembagaza nako yamenyesheje ko atacitwa gutembagaza ubutegetsi kizosubira kuvugwa canke kwibonekeza hano mu gihugu cacu cy'u Burundi nayo ngo ibija byose ku neza abanyagihugu ngo azovyifatira mu ntoki niho rero natwe twaciye tubaha akanya namwe kugira mutubwire kumbure uko mwakira iryo jambo ry'umukuru w'igihugu eh, ahantu jewe anyobera akazinkangure ni ukubona abantu avuga ngo ni ibihangange ni ibihangange gusumba icyo ni gice cy'intangazo bumva mhm. eh, oya ntaraduga ku ijambo gatoya ndamusabe anyaragurike muri yo natere asubireyo asubireyo nabyo kurindira ngo agoca zubatse mu mvanga abanyagihugu biriko barakobokera ishati mhm. wowe wagire kubaha akazi bake no gukora kameda mhm. abo abo igihugu cyahaye akazi ari basubira kandi bakagikorera nabi uti mukuru w'igihugu n’abakuru ngerageje kugutahura kenshi turabatumira ariko batubwira umwanya akazi kenshi ntitu nta munsi n'umwe tutabarondera placide turakora uko dushoboye turakora uko dushoboye kugira duhamagare abo boba bose begwa n'icyo dushaka kubashikiriza buri wa mungu eh, ntiwibaze yuko tubyirengagiza uko umuntu aragerageza ariko bivanye n'akazi hari abatubwira ko akazi ari kenshi tubwira ko bataboneka kandi urumva uratse ko umuntu wese ari uburenganzira bwiwe oh, ntiwoca umubwira ngo ategerezwe kuboneka akubwiye ko ataboneka mu cyamake bategereza aho baba bafite ikosa mhm. kandi yegariye abantu benshi bari hanze mhm. no mu burundi bahari baseseka nk'imvura hano mu gihugu ariko mu mwanya wo guterera gufasha kubaka igihugu ntitubumve mweho muba muri hehe namwe muragambarira umukuru w'igihugu kuko nimba mudozo muboneka arindwi yahariwe diaspora gusa ariho muboneka hano mu gihugu ikindi gihe ibyumviro byanyu mutabibona abanyagihugu batabyumva bizoca bigenda gute ah! genda naza aba diaspora bamaze kuza hiyo bibwe urazi urazi gukorera amafaranga imyaka n'imyaka mm. hanyuma ukaza ngaho kujya gukoresha iyo justice nkaho uja kwitwara ahubwo urwo rubanza rukazoma imyaka itanu ariko mwumvise yuko umukuru w'igihugu yashimitse cyane ati bijya biguma bisubira kugaruka kumwe twaba tuba turavuga n'ubutungane kuko iyo ubutunganye bukora tugakora mm. koko mhm. atagitsure cy'umuntu mm. ibyo byose ntibiba bibaye nta muntu n'umwe aba abuvogera mhm. rero kuba ubu nyincubahiro umukuru w'igihugu atanguye guha kwizera ubutungane ikintu kimwe kiri positive twoshima twoshima rwose mm. kandi kuko nawe nyine icubahiro yabyivugiye nta n'umwe ashobora kuba hejuru y'amategeko abo bitaye ko bari ari abantu badasanzwe mm. ubutungane n'abajeje umutekano bakoze bagakorera bene igihugu nta n'umwe ashobora kuba hejuru eh, y'amategeko ibyo mm. ndabivuga kuko kuko mfise impamvu nyinshi ubu ndi umwe muri benshi yidogira mhm. ubutumwa gushika ino segonde kuko abantu bo muri diaspora nta n'umwe atabizi yuko ugirana ikibazo n'umuntu ukaza wumva ngo naho haba haragacimbira akantu gatoye ngo ufate indege mhm. ufashe indege ugashika hiyo uzabumva bakubwira ngo tuburane bakaguha mhm. isango iryo sango ugomba kugaruka ino ni kuvuga abafashe kubashyira hasi ni ubutungane bumufashe kubashyira hasi hari icyizere none ufise inyuma y'iryo jambo kumbure ko ejo na hirya y'ejo ubwo butungane bwidogerwa n'abarundi haba abari ngaha cyangwa abari mu makungu twabwiye kwisubira ko ariko twavuga reka ndakubwire nyakubahwa umenyesha amakuru mhm. yabibabwiye ariko nabashigikire koko ijana ku ijana mm. abereke ahubwo ahubwo turanahirwe ko nawe abazi mm. nawe nyene kwa nyine tubahiro ni abashengiza dushyiriye ngaho ah, vuge n'amazina na twebwe bene igihugu twamwitoreye tubamenye mm. kuko tumaze kubamenya nabafise n'uyo mutima baravuga ati eh ko bamwe bamenyekana natwe tuzomenyekana kugira ukumva gutera imbere mm. kuruhira ino mm-hmm. buriya ntihari abantu bazoza gutera imigere mu bo nzosiga ngo nabo ngo barabisemo uruhara mm. ariko piyeri hari ibintu biteye ubwoba mm-hmm. piyeri sabwe gatonya tugaruke kuri kino washikirije uti bikunda gushikira mwebwe abo muri diaspora kino kiganiro gihakanya abarundi baba hanze bose muri rusange turazi uko hariho inzego za diaspora mu bihugu byose ariko namwe kino kiganiro ko cabagenewe ku ivyumviro byanyu mutabishikiriza ariko tuza turindira muci mu kwindwi muje mu nama ngo yabahariwe akaba ariho muza gushikiriza ibibazo or kino kiganiro muterera mu bibazo byose mufise uburenganzira bwo gutera mu bibazo byose bihanze igihugu kugira mu gice mutereramo ariko namwe ntitubabona nyakuba amenyesha amakuru jewe ni mu bantu ba mbere nahora nza muri muri semene ya diaspora mm. wo kubwira kenshi cyane ariko ikintu naje kubona mm-hmm. cyatumye ntakigomba kujayo si kindi mm-hmm. turagenda tukicara tukabwigwa. n'abaduserukura twatumye amajyamo tubatuma si bagenda bashikiriza hariya mhm. bagenda bavuga ibintu bimwe bimwe umengo bihanze bo bidahanze bose benshi bo muri diaspora nanje nariko shikiriza nti nti nariko ndashikiriza nti turetse iyo ndwi yahariwe diaspora kino kiganiro kiringaho iminsi yose ya mungu ariko ntitwumva baza gushikiriza ibibazo byabo kumbure bafasha no kubaka kino gihugu tukababona ico gihe uwundi mwanya wo baba barihe muba murihe kugira namwe mufashe kubaka kino gihugu kino gihugu kizokubakwa n'abarundi ubwabo ntikizokubakwa nayo majambo ayo madiskuru abana bandi baza gushikiriza umunsi gusa wahari wiki niki uranyumvaga pia nokudu umwanya umwanya urahari kira wa Mungu kira wa Mungu kuvisaho 9 gushika igihe cy'isaha 10 mu menyeshamakuru jewe nta munsi ntumvize kino kiganiro mm. ndashobora kuba ari ubwa mbere cyangwa kabiri ndakivugiyemo mm. genda ndakumviriza kandi iyo mvuze bamvuze ikintu nafashe umwanya muremure muremure mm. wo kucyumvira ko mm-hmm. jewe nk'ubu nta mwaka uhera ntaje i burundi ariko nafashe ndetse yo kuvuga nti jewe nzofuma nza igihe atari semene ya diaspora mm-hmm. kuko tujya muri semene ya diaspora uzosanga kenshi ivyatujanye atari tuvayo tutabishitseko kubera iki ni ikibazo bose n'abategetsi bagomba kwiga tuzosanga tugenda mu bintu bidusomasa byose ariko ibibazo byatuzanye atari kimwe tuvuyemo dushitsemo reka rero twigarukire muri kino ukabona abantu basayangana reka twigarukire muri kino kiganiro tubara umukuru w'igihugu sabye n'icubara umukuru w'igihugu abo bantu arabazi abo banyagije imfumbire abo b'igitoroniki ni abashira habona hanyuma babwire kuko niwe mukuru w'abamajisitara mm. hanyuma amategeko yikorere hanyuma twebwe twemwe bene igihugu tuzorabe makudeta hazozanana mm. abo bazoba bari mikonta ngo nuko yashize ahabona tuzorabe aho bizozana natwe dutere impundu tumushigikire mm-hmm. murakoze reka rero turasigaje hafi iminota indwi ariko turashobora kwakira umwe canke babiri banyuma nyarutsa imbere yuko turangiza kino kiganiro nibutse kutanguza akamenyetso ko guteranya hama itanu n’indwi ucugira abarundi bari hanze kugira nabo bagira icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cyacu mwumvise yuko uno munsi twaramutse tubaha ijambo kugira dusangire ino nturire ku bijyanye n'ibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu hari mu ntara ya gitega umugwa mukuru wa politike aho yari yugurura umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo na kabiri ushyira uwa bibiri na mirongo ibiri na gatatu aho mu